Euskarari trufarik ez Euskal Gintzak eh, deitu protesta iraganda atzo departamendoak eh, baionan duen egoitzaren aintzinean. Bez, eh, peio joga juria, alai iraganda elkarretaratze hori errandugu lema zointzen, nork egiten dako trufa Euskarari? Be, hor, impresio dugu uh, eragile handara batek trufa egiten dutela. Badira urte batzu, ari girela eperen aurrekontuaren guruan, aurrekontu hori doblatu berdela erantzuten dugula, eta EEPek e, jantzun e, zigun doblatzea ezela beharrezkoa, baina eguneko irugoita baustaren emendatzea beharrezkoa zela. Eta gile EEPeko e, kide bakotsak seion eta berroita mila euro ezari berzitu laman gainan. Lau direla horreita raziz. Lau direla raziz. Mm. Hori erantzun digute, baina azken urteetan e, apaldu dute eskaera. Iaz errandigute azkenean e, irun mila euro eskatuko zutela kide bakotsari eta iruen mila euro horiek lortzeko tantzilela, eta hor, ukan berria berria, apaldu dela emendatze hori egun mila euro tarat, eta hori biziki kezkeharria da. Hor, eta ziber da, epen arau bat badela, laukide dira, errandu bezala, estadua, de, eskualdea, departamentua eta errilkargoa. eta arau batek dio, bakotsak ekarpen bera egimerdula. Beraz, batek mugatzen mani bere ekarpena, bestek ezin dute gehiago eman. Kasu hortan bereziki frantziako estatua, gorago dena eh, mailak uh, begiratuz? Hori da, estaduak doinua eman du, estadua ausartu da erraten eh, mugatzen zuela bere emendatzea eun mila eurotarat, eta horrek mugatzen ditu beste guzienak, baina nentzun dugunez, eta hori da biziki kezkarria, beste kide batzu haitu dira uh, estaduaren uh, hori mugatzen departamentuaren diokoa eh, hori dugu ere eh, begibistan departamentuak eh, eskatu luke uh, estatuari mugatzea bere ekarpena. Iaz, dola hilabete batzu, denak baikor ziren estatuaren ekarpenaren gatik, estatuak iru ministeritzaren bidez finantzatzen du, eta ministeritza bakotsa bakotsak eun mila emanen zuela adostua zen edo adosteko zen. duela martxoan, apilan, estaduak irun mila euroko ekerpena egin baina bat zuat haitu da gibeletik ekerpen hori mugatzeko eta hori dugu uh, trufa gisa ikusten. Argitasunak galeiten dizkiozue uh, Maider Beotegi, EPEko presidenteari, dimisioa ere uh, egiten duzue, eta jomuganda aldizka da, eh, EPEN e eta hor da departamentoaren uh, aldi, Maider Beotegiren bidez, me Jean-Jacques Lazeren uh, rola hor uh, azpimagatzen duzue, rol uh, itzela edo itzala? Hainitz gauza entzun ditugu, maloroski entzunak ez dira bortsa zidatziak eta ez dugu ez dakigu arras ze gertatu den. Baina barakigu bai departamenduak jola txarra hartu duela afera hortan, eta gertatzen da, epeko lendakaria departamenduen ordezkaria dela. Epek berdu ordezkaritza bat, hizkuntza politika goruntz tiratuko, du, tiratuko duena. Barimadugu lendakari bat, ordezkatzen duena egitura bat e, kontra zentzuan ari dena, ez du zentzurik lendakaritza txik dezan. Beraz, egiazki, departamentua jukutrietan aritu bali estatuaren ekarpen hori mugatzeko, maider behotegik asumitu du hori eta postu utzi. Ez da egoten ala kontra zentzuan tiratzen duen baten uh, ordezkari gaur egun behar politika ausarta bat. Ez da frogatua, baina lotura pentsa daiteke lotura bati, eh, Lazer eta Bairuren artean, e, Frantz, Bairu da lehen ministro, bez. Hori ez dakigu, eh, ez dakigu eta hori eh, agian ateako dira, baina bai, badira, eh, badira horbiltasun batzu, badira beste zentzuetan ere horbiltasun batzu, eh? ez dutena berdin funtzionatu, badakigu, hemen goa hautetxiek baituzte da arremanak Pariserekin, batzuek uh, dute guruntz tiratzeko, Max Brisson jetaioren urbilekoa da, eta iduriz uh, baikorki erantzun zuen ministeritzak, Jean-Jacques Glaser, bai rutik bilago da, ez dakigu hortik etorri den, uh, berakada hori, baina sorpasaz hartu, hartu gaitu uh, eh, estatuaren uh, eh, pozizio aldaketa horrek, baina eta ez dakigu nor haitu den gibeletik. Hautsi mautsi bat espero zela, hiru mila euro bakotsak ekartzeko, frantziaren aldetik ziren hiru ministeritzatik, hori da, eh, ezkuntza ministeritza, barne ministeritza eta... Eta kultura ministeritza. Eta eh, hemen gogotetxiak haitu ziren eh, ministeritzan itzulia egiten, eta baiko jatea ziren denak. eep bulego osoa eskuntza ministeritzan zen dola hilabete batzu, eta biziki baiko jatea zen hortik. Beraz, eh, bai, ez dakigu nola edan, baina uh, biziki da zuk atzu itzartzian eh, erranduzu, denak eskuararen alde dira omen, denek eskuararen alde alegin oro egiten dute omen, baina aldi berean Euskara peko egikarako bidian da, zerko, zertan utxeiten da hor, zerko utxeiten du. Hor gaita dugu atzo, EP sortu zelarik, ipar euskal herrian, uh, eh, biztan lehen eguneko ogoita bosta euskal zela. Ogoi urte berantago, jautsi gira eguneko ogoirat. Bai, uh, eh, iztun kopurua uh, eh, mentendu dugu balore absolutuetan, baina balore relatiboetan, apaltzen ari gira. Eh, gaurko hizkuntza politika iraultzen nola egin badakigu, baina ez dugu lortzen. Ia zekainan, EEPek aurkeztu zuen bide horri berri bat. Elburu batekin, uh, 2000 eta berroita marrean, Ipar Euskal Herrian iztunen kopurua eguneko goita segirat igotzea. Guk eguneko goita mar eskatu egin nuen, erantzintzun ziguten ezela errealista, baina neuneko goita sei erat iristeko plan gintzabat aurkeztu ziuten. Baina azken uh, aurrekontu historiolekin agertzen da ez dela nahi keririk. Hortarako, mugatuz aurrekontua mugatzen dute ere euskal gintzaren lan guzia. Bara beste arau bat eepen, da epeko kide bakotsak, diru laguntzak uh, euskal gintzari bakarrik eperen bidez banatzen litola. Estaduak, departamentuak, Eh, erielkargoak eh, eta eskoaleak ezin dute diru laguntza zuzenik eman el, euskal gintzako elkartei izkuntza politika tituluan. Ez dela beste biderik hartzen al. Ez da beste biderik hartzen edo. Beraz, EEP-ren aurre mugatzen du euskal gintzako elkartei ematen alzaien dirua. Eta bimena eta mazazpitik izostuak dira diru laguntza horiek. Beraz, 2000 mazazpitik iztun, fe, eh, bai, Euskara goxe gehiago bada, ipar Euskal Herrian, ikusten dugu eskoletan, ikusten dugu aekan, ikusten dugu horzen egitan, baina nez dute elkarteak hori antzuteko albiderik. Izoztuak izan dira diru laguntzak uh, eh, 2000 mazazpitik, salbu, jaz. Jaz, aurri ikusiz, uh, eh, eperen uh, aurri kontu emendatzea, diru laguntzak igoziren inflazioa kontan hartzeko. Diru laguntza gehi bat banatu zen uh, elkarteai, jaz, baina nahorten ez da egin. Beraz, aurten, elkarteak iaz baino diru gutxiago badute. Euskarak eta hizkuntza politikek benetako jauzi bat eman dezaten, zer neuri eta baliabide beharko lirateke main gainean ezari? Baliabide aldetik, ah, diru aldetik, guk a, eh, kasik bilmena raten dugu, aurre kontu hori doblatu behar da. E, eh, a, ekide bako txaren ekarpena sortzion eta irurogoi mila euroz igo behar da. Epek erantzun digu bere bide horian, iaz aurkeztu digun bide horian, bako, ekide bakotsak eta berroita mar mila euro gehiago ezarri berdola mainginan. Hori ez dugu guk erran, ez gina da sifre horrekin. Hori da epek erran duena, bakotsak sigun eta berroita mar mila euro gehiago eman berdola. Eta erantzuna da eun mila. E, mila ez da inflazioa eran einekoa ere ez. Beraz hor gaten digute, ez, ez dugu jauzidik eginen, eh? egunen gida estatuko batean, ez dugu neurridik hartuko, uh, jauzi hori egiteko, urratz bat aintzina egiteko, egonen gira gaurko inean, gaurko inean, nun uh, balore erlatiboan galtzen ditugun iztunak Ipar Euskal Herrian. Ze gertatu da azken bi urte hauetan krisia egoera aitzakitzat, estakurutzat hartzen dutela? Hori aitzakia da. Ba, barakita ipatzen dugula eun mila euro, seiun mila euro, diru zama ondiak uh, eh, dira, menan uh, eh, proporzioak kontan hartu behar dira, eskala kontan hartu behar da. Haigira hizkuntza politika batetaz, haigira lurralde osoko aurrekontu batetaz, ez da, eh, ez da animaliko zama, ikusiz uh, eh, bakotxaren aurrakantu horokorra zain den. Beharrezkoa den dirua da, ekonomiak inmerituzte galde batzuetan, baina eh, maider behotegik errandu Euskaleri ematea beste batzuei kentzea litekela, ez da, ala ikusi bar, ez dira opozizioan ezartzena, al, izkuntza politika eta beste politikak, ez gira gizartea zatitzen ari, Euskararen aldeko izkuntza politika bat denen onerako da, Horretara da ziberda, lurralde untan, sartze untan, aurren uh, eh, berroita marra behin ogeiago, amaik uh, eh, eskoletan, Euskaraz eskolatua dela. Gaur egun, Euskara gehiengoaren autu bat da, frantzesez uh, eh, eskolatzea bere aurra gutiengo baten autu bat da. Eskolan sinintzen da, ama eskolan, baina horrek ez du jarraipenik lehen mailan, ez du jarraipenik kolegioan, ez du jarraipenik liseoan, baliabide eskasez, ez du jarraipenik aurzen egietan, aurzen egietan gaur egun euneko bosta bakrik Euskaraz egiten da, badakigulaik familien erdiak euskara hautatuko lukela, badakigua eka inoiz baino beharrago dugula, kanpotik heldu zaizkigu jendainitz, euskara ez dakitenak, eta ez baina dugu eka azkartzen uh, formatzeko euskararat, euskara ikasetzen kanpotik heldu diren horiek, ez dugu etorkizunik, Eskola publikoetan, badugu sekolako lana, baina eskola publikoetan lan egituntan elkarteak ez dute laguntzarik. Beraz, xantirak izu dira. Bide horria badugu, Ados gira epeekin zein den bide horria eh, bina eta berri eta marrean Euskara salbatzeko ipar Euskal Herrian, berritugu alak hortarako. Euskararen erakunde publikoaren eintzin kontua, lau milioi eta mila eurokoa da, pasa, pixkat, bayonako zen nazionaleko buseta irukakotx bi miliun eurokoa, eta departamentoarena ja miliak bat eurokoa. Haute eskundeetako gain nagusitarik bat izan beharko lukete eskuararenak eh, eta hizkuntz politikarenak? Ez daudarik ez da dudarik emengo autetxiak emengo lurraldea aurkezten dute eta eh, erramezala. E, eh, emengo biztanleak eh, Euskara lentasunetan ezartzen dute eta e, kontrako eraso horiek, hori baita, mugatzea aurre kontua da Euskara hizkuntza politikaren kontrako eraso bat, beraz bai, lortuko dugu hori main gainan atxikitzen, lortuko dugu ere hilautzen, ez dut sinesten estadua egon, egon, egon daitekela egun mila euroko ekarpen batekin, ez dut sinesten departamentuak eh, izkuntza politikaren kontrako kampaina bat ematen segituko duela, berko dugu bohokatu, elkarteak, baita ere biztanleak eta herriak, hori badakigu egiten, maruruski baina eh, lortuko dugu eta irauliko dugu egoera hori. Peo Jorajuri azken galdera bat eh, eginen dauzut, iraganda, astelena jatsikoa, karretaratzea, sei labete gelitzen dira, eta uh, eh, eh, eperen uh, eh, kontratua bururatuko baita, edo itzakmena, ben ogoita amekan, bon, negoziazioak, uh, maider behotekik dio hasteko denbora badela mintzatzeko, elgarrikin, adosteko, behar bada, zuek zuk nola ikusten duzu hori. Denbora bagin nuen dola urte batzu. Uh, aurre kontua main gainan zelarik uh, randi ditugu hilabete batzu, eta hilabete batzu ondotik ez da emaitzarik izan. Hor, erraten ingute, berdile da horrendik hilabete batzu, behinan ez, EPA pasatu da, gaur egun berdila kompromideak atseman, epa etorkizuna, zalantzan da, bai, e, gaur egun EPA mugatzaile bilakatu da, hizkuntza politikan, aurre kontuen gatik, menan aurre kontuaren gibilean diren eskumen gu gatik, e, ikusiko dugu, ze pasako den, Baina uh, etorkizuna pentsatu behar hori bada molde desberin batez, eh, molde desberin batez pasako dugu, pentsatuko dugu. Ez dugu hizkuntza politika bat geldituko, ez dugu terrenoan egiten dugun lana geldituko, desadoztasun batzu uh, eh, badilerakot zautetxin artean. Estatuko hori e, guretako onartezina da, erratea demora badugula. Egunero proporzioan iztuna galtzen dugulaik. Egunero baditugulaik terrenoan elkarte batzu ez dakitenak nola pagatu langileak gulaik egunero elkarte batzu xantirak errefusatzen dituztenak, baiabide eskasez. Baitugulaik jende batzu Euskara ikasine dutenak, Euskara hobetu nahi dutenak eta erantzuten diogularik. Ez, ezin dugu ez dugu harik, egon behar dugu ez gira egonen eperen erabakien beha, segituko dugu. Pio Jorajuria, zuria, mire esker. Mire esker zuai.